بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل لا ومن يذلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana irin ta yau muna haduwa a wannan masallaci ne albarka masallacin ahalus suna wal jama'a da ke garin tsagero a cikin ƙaramar hukumar rimi a jihar katsina yau muna yin litinin daren talata wanda yau muna hudu ga wata malamin sai yau hudu ne ko uku hudu ga watan rabiu awwal a wannan shekara ta 1445 bayan jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wannan kuma ya zo daidai da sha takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na 180 daidai a cikin wannan littafi mai albarka littafin muwadda ta imamu malik ibn anasin hulahu ta'ala a ƙarshen babin da ya magana a akan alƙira'atu ga babul amalifin fil a yau za mu tashi farkon babi na bakwai babul alƙira'ati fi subuhi babul ƙira'ati fi subuhi shi kuma wannan babi zai mana magana a kan karatu a sallar asuba a baya mun ji sallar isha'i da magrib ko mu ce sallar magrib da sallar isha to yanzu kuma za mu ji sallar asuba ita kuma ya zubin karatunta yake ya ake so mai sallah idan ya zo gabatar da sallar asuba ya yi karatu na sura bayan ya karanta fatiha hadisun farko hadisi na 181 ya ce haddafani ya haya al-malikin an hisham ibn urwata an abihi an da ababakar as-siddiq sallar subuha fi fiha suratul baƙarati fi rakataini kiltaihima imam malik allah ya kara masa yarda ya karbo wannan da allah ya masa rahama ya karbo wannan hadisin daga malamin sa hisham dan urwa shi kuma ya karbo daga mahaifinsa shine urwa ibn zubair babansa yake cewa anna ababakar as-siddiq lalle sayyidina abubakar as-siddiq khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya jagoranci al'ummar musulmi ga baki ɗaya bayan wafatin manzon Allah to a lokacin yana khalifa yace sallar subha yayi sallar asubahi faqara fiha bi suratul baqara sai ya karanta suratul baqara kirrakateni kiltaihima a rakawoyin guda biyu a rakawoyin guda biyu sai karanta suratul baqara to kaga mi wannan yake nunawa ya raba ita suratul baqara gida biyu a raka'arsa ta farko ya karanta wani kashi wani sashe nata a raka'a ta biyu kuma ya ida zuwa da ɗayan sashen haka sayin na abubakar ya yi wannan sallah ta asubashi kamar yadda shamu a urwa ɗan zubairu ya roeto ya ce sayin na abubakar ya musu haka to ga wannan yana nuna mana ana son tsawaita karatu a sallar asubahi kenan qala wa haddathani an malikin an hisham ibn urwata an abihi annahu sami'a abdullahi ibn amir ibn rabi'a yaqulu sallaina wara'a umar ibn al-khattab as-subha faqara fiha bi surati yusuf wa suratul hajji qira'atan badi'atan fa qultu wallahi idza idzan laqad kana yaqumu hina yatlu'ul fajr qala ajal wannan hadisin shi ma imamu malik ya karbo daga malaminsa hisham dan urwa shi kuma ya karbo a wurin mahaifinsa urwa dan zubair urwa zubairu yake cewa annahu a abdullahi ibn amir ibn rabi'a ya yaqul ya jiyo abdullahi dan amir ibn rabi'a ya yaqulu yana cewa sallaina wara a umar ibn khattabi subuha ce wata rana mun yi sallah bayan sai na umar ɗan haɗabi sallar asuba shi ma nan a lokacin yana khalifa faƙara a fi surati yusuf wa suratul hajji sai ya karanta surati yusuf a raka'a ta farko a raka'a ta biyu kuma ya karanta surati hajji ya ce kuma kira'atan baɗi'atan karatu wanda ake ba karatu mai sauri ba mun fahimta karatu a hankali ba irin karatun nan ba wanda za ka ji cikin minti biyar wai minti biyar cikin rabin minti an gama raka ba irin wannan karatu karatu a hankali tartilan yana bi daki-daki yana karanta alkur'ani ya karanta suratun yusuf gaba ɗayanta a raka a farko a raka a ta biyu kuma ya zo ya karanta suratun hajji to da aka ba urwa wannan labarin fakultu urwa ya ce sai na ce wallahi idan da kada ya ƙumu hina ya tsulul fajr sai ce in kawo haka ne to na rantse da allah umar yana fara sallah ne lokacin da alfijir yake ketowa ƙala ajal sai mai ba shi labari ya ce eh haka ne domin idan da yana jinkirtawa to da sai rana ta fito ma ba su ga masallar ba da sai rana ta fito ba su ga masallar ba to kaga wannan shi ba yana nuna mana aikin sayin na wanda waɗannan mutane sayin na abubakar da sayin na umar a su ne faman zan allah yake ce mana alaikun bi sunnati wa sunnatin kula fa'in rashidi a su ne kalifofi rashidi ɗin shi yasa imam malik yake kawo ayyukansu yake hujja da su A kan tsarin yadda ya kamata a ce ana karatu a sallar asuba ana son a tsawaita karatu Ƙala wa haddathani an malik an yahya ibn sa'id wa rabi'a ibn abi abdurrahman an al-qasim muhammad an al-furan an al-furafisa ibn umair al-hanafi Ƙala ma akhadtu yusufa illa min qira'ati usman ibn affan iyaha fi subuhi min kasrati ma kana yuraddiduha imamu malik ya karbo wannan hadisin na gaba daga yahya ibn sa'id da kuma rabi'a ibn abi abdurrahman su biyu su ne malamansa a wannan hadisin an qasim ibn muhammad shi kuma ya karbo su kuma sun karbo daga qasim ibn muhammad qasim ibn muhammad jikan na abubakar ne qasim dan muhammad muhammadu kuma dan abubakar kaga ya zama jikan abubakar kuma ahadul fuqaha'i ɗaya ne daga cikin malaman nan na fiqihu gogaggu sanannu a duniyar ilimi guda bakwai da aka yi a madina ana ce musu a fuka haɗu sab'a ƙasim ibn muhammad ibn abubakar yana cikinsu. shi kuma kasim ibn muhammad yana ba mu labarin annal furafisata ibn umairin alhanafi kala ya ce wani mutum da ake ce ma alfura alfurafisata ibn umair alhanafi yana ba su labarin cewa ma a kastu surata yusuf ya ce ban har da ci suratu yusuf ba illa min kira ci usmana ibn affan iyaha fi subuhi face ta bakin ko ta harshen na usman karatun na usman ibn affan iyaha na wannan sura fi subhi a sallar asuba ya ce min kasarati ma kana yuraddidu halana abinda yasa na haddace ta kau saboda yawan karanta ta da Usman yake musu a sallar asuba ka duba suratul yusuf a ce mutum ya haddace ta kawai ta hanyar ji ana karantawa a sallah mun fahimta to larabawa dama can mutane masu kaifin basira wajen harda da aka harda ba ta ba su wahala da aka ce musu umma ummiya al'ummar da al'umma ce wadda ba ta rubutu ba ta karatu har da ce suke maimakon rubutu da karatu su ba su bukatar a rubuta ba su bukatar a karanta musu abinda suke bukata kawai shi ne a karanta musu su su har da to shi yasa lokacin da alkur'ani ya zo da yawa sai suka bi saukin har da ce shi to shi yanzu kaga wannan mutum yana bin sai na usman fa yana karanta ta yau da gobe yau da gobe yana karantawa ita suratu yusuf har sai ya to ya hardace ta daga bakin sai na usman saboda yawan yadda yake maimaita ta a cikin sallar asuba na ƙware dama su larabawa ne suna jin abin da ake cewa to kaga wannan shi ma hadisin yanzu yana nuna mana aikin abubakar da aikin umar da aikin usman shi ne tsawaita karatu a sallar asubashi mun fahimta kala wa haddasini an malikin an nafi'in an abdullahi ibn umar kana ya ƙar'u fi subuhi fi safari bil'ashirin suwari al'awwali min al-mufassal fi kulle raka'atin bi ummil ƙur'ani wa suratin imam malik ya ce nafi ya ba shi labari cewa abdullahi ɗan umar allah ya ƙara masa yarda kana ya ƙar'u fi subuhi fi safari ya kasance yana karantawa a sallar asuba amma a halin tafiya yana karanta bil ashirin awwal min al-mufassal fi kulli rak'ati yana ɗaukowa daga cikin goma surori goma na farko a cikin jerin surorin da ake ce ma al-mufassal to yana dauko sura ɗaiɗai yana karanta ta a sallar asubahi bi ummul qur'ani wa suratin sai ya hada fatiha da ummul qur'an da wannan sura din ai mun san surorin da ake cewa mufassal ko muka ce zance mafi inganci daga hujurat zuwa nas to daga hujurat daga hujurat din in kayo ƙasa ka karanta kai ka kirga surori goma wanda za ka fara iskewa to idan irin su ne abdullahi da umar yake ɗaukowa yana karantawa a sallolinsa na asuba amma a halin tafiya ba lokacin da ake zaune gida ba mun gane to wannan shi ne abinda imam malik ya tattaro a cikin wannan babin tsarin sallar asuba ne a tsawaita karatu bakin gwargwado kamar yadda muka ji waɗannan manyan malamai manyan sahabbai kai suna karantawa a cikin sallar asuba Allah samu dace shi ya sanya malaman fikin suke kawa a cikin musta habban sallah cewa yana daga cikin mustahabban sallah tsawaita karatu a sallar asuba abinda ya zo a hadisi wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo a hadisi cewa yana karanta akalla ayoyi 100 a cikin sallar asubahinsa to kuma tsawaita sallah din nan mun yi magana a karatunmu na makon da ya wuce a kanta to wannan su ne babukan da imam malik ya kawo dangane da siffar karatu na sura a cikin salloli kaga ya kawo sallar maghrib ya kawo sallar isha'i sai ya kawo sallar asuba me yasa bai kawo sallar azhar da la'asar ba me yasa bai babi bai ce babi karatun sallar azhar da la'asar wa alaikum salam na'am eh ba a jin tuyanzu ke nan su sallah a zahar bi za a yi ta za a yi ko ta za a yi ko ya za a yi na? na ka samu a ta din tun da an yi karatu a sassu Eh? eh to ka kowa fikiru ke da eh? kamar yadda ka ce din a sallar azahar da na'asar ana yin karatu a ɓoye ne a asirce to amma su sahabbai har suna kallon yadda manzo Allah yake tsayuwa haka za su iya bada ana ce mata ummul kitabi allahul mahfuz a ana ce mata ummul kitab kamar yadda muka ce suna ana ce mata fatihatul kitab afwan to wannan babi zai yi magana akan abin da ya zo na falala karanta ummul qur'an a cikin sallah ne ko a wajen sallah ala haddasani yahya an malikin anil ala ibn abdurrahman ibn yaqub عن أبا سعيد مولى آمر ابن قريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي ابن كعب وهو يسلي falon ma fara gamin salatihi lahikahu fawa ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya dahu ala yadihi wa huwa yuridu an ya min babin masjid faƙala inni la'arju an la ta kharuja fil masjidi hatta ta alama suratan ma an zalallahu fit taurati wala fil injili wala fil ƙur'ani mislaha kala ubayu faja altu abdu filmashi raja'a zalika sun makuntu ya rasu dalla a suratun lati wa attali kala kaifa ta idabta ta hata salata kala fakaratu alhamdulillahi rabbi alalami hata a taitu ala akiri ha wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hiya hadhihi sura wa hiya as-sab'ul masani wal qur'anul imam malik ya karbo wannan hadisin daga alawu ibn abdurrahman ibn yaqub al-madani sa'id maula amir ibn quraiz akhbarahu shi kuma ya ce abu sa'id maula amir ibn Kurais ya ba shi labari ya ba shi labarin cewa annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na da ubayi ibn ka'af manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira ubayi dan ka'ab wa huwa salli lokacin yana cikin sallah lokacin yana cikin sallah lokacin da ya kira shi yana cikin sallah sai ya yi da sallar shi falon ma faraga da min salati lokacin da ya ƙara sallarsa lahiƙahu sai ya cin masa sai ya cimma inda manzan Allah ya ke. fawa da a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya dahu ala yadi shi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun obayi ɗan ka'abu ya da hannunsa saman hannun ubai dan ka'ab ana ya kama hannun shi wa huwa yuridu an yakhruja min babil masjid a lokacin yana kokarin ya fita daga masallaci shi manzan Allah fa qala inni la arju an la takhruja min al masjid hatta ta'lamu yace ina fatan ba za ka fita daga masallacin nan ba har sai ka san wata sura wadda ita wannan surai ma an zalallahu fi taurati wala injil wala ƙur'ani mislaha Allah bai saukar da wata sura kamar ta ba a littafin Allah na taura wala injil ba saukar da ita a cikin injila ba wala fil qur'ani kai alqur'ani ma babu kamar ta alqur'ani ma babu kamar to da manzo Allah ya faɗa masa haka qala ubay sai ubay yace faja'altu abdu fil mashi sai dinga sando kuma a tafiya to ya ga an kama hannunsa an tafi za a fita hanyar fita suke manzala yana kokari ya fita daga masallaci kuma ya ce ba ina fatan kamun ka fita masallacin nan sai na gaya maka wannan sure to kuma an ji hannun shi ana tafiya to sai yana sando yana lokewa yana tafiya a hankali yana lokewa yana tafiya a hankali har da ya ga za a fita din sai ya ce ya rasulullah ya manzo allah a suratul lati wa attani suran nan da kai mun alƙawari kace za a fara mu ta'ala sai manzo Allah ya ce mashi kaifa taqra'u idabta tahta as-sala me kake karantawa in ka bude sallah me kake karantawa in ka bude sallah qala fa alhamdulillahi rabbil alamin ubaydan ka bi ce sai na karantu alhamdulillahi rabbil alamin hatta ataitu ala akhirha har naje karshen ta wala dhalin faƙalar layi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce hiya hadhihi sura ita ce sura ita ce surar da nake maka nishi wa hiya sab'al mathani kuma ita ce sab'al mathani can alqur'ani Allah ya ce wala qad atainaka sab'an minal mathani wal qur'an ko Allah ya ce hakika da neman baka sab'an suran nan mai ayoyi bakwai min al-masani wadda ake yawan maimaitawa kaga ta suratul fatiha ayoyinta bakwai ne sannan kuma ana yawan maimaita ta duk musulmi akalla in yi salloli biyar a rana sai ya maimaita ta sau goma sha bakwai kaga ana yawan maimaita su yau ka maimaita ta gobe ka maimaita jibi ka maimaita amma ku tsaya ku ji wata mujiza ta alkur'ani kuma wannan shi zai nuna maka daga allah ne yanzu duk da maimaita ta ɗinnan da ake kullum amma in yanzu aka zo za a yi sallah ana karanta ta sai ka ji har yanzu kana sha'awar ka ji ta ba kosa da ita ba yau da wata waka ce kake ji sau goma sha bakwai a rana inda duk kai wata ɗaya kana jin ta sau sha bakwai a rana rana ta gaba sai ka ce kai dai abu wannan waka haka ka gaji da ita amma ku ji alkur'ani fatiha duk lokacin da muke jinta kullum jinta muke amma har yanzu ba mu kosa da ita ba ko ba ranar da za mu kosa da ita to magana allah ce kaga wannan ya nuna mana a taura allah bai saukar da wata sura ba kamar fatiha haka a littafin injila haka ba a cikin alkur'ani allah bai saukar da wata sura ba kamar ta to amma me ake nufi da cewa ba a saukar da wata sura kamar ta ba akwai maganganun malamai cewa ta wani gefe ne ake nufin ba a saukar da wata sura a cikin injila ko a cikin alkur'ani ko a cikin attaura kamar ta ba a ibn abubuwar annumari rahimahullahu ta'ala yana cewa ya ali fi hali li khair li'anna fiha as-sana'u 'ala Allahi bil hamdi alladhi huwa lahu haqiqatun li'anna kulla khairin minhu wa inna hamdu ghayrihi fa ilayhi ya'ud al-hamd wa fiha at-ta'zimu lahu wa annahu الرب للعالم عجمع wa malikud duniya wal akira al-ma'abudi al-musta'an wa fiha addu'a ila al-huda wa mujanibati man dalla to shi ibn albar yana cewa ta fuskar da ake nufi shine baka da wata sura wadda ta tattaro alkhairi a cikin alkur'ani ko a taura ko injila kamar fatiha haka ibn alkhairi tattaro alkhairi a ciki shi ne yake kawo waɗansu daga cikin alkhairan da ke cikin fatiha ɗin ya ce kaga dai a cikinta akwai godiya ga allah da girma da to allah kau ya cancanci a gode masa shi allah abin a gode mawa ne godiya ba ta cancanta ga Allah shi kadai to kaga akwai wannan a cikin fatiha sannan surai tana nuna mana Allah shi ne mamallakin duniya da lahira shi ne abin bauta shi ne ake neman taimako a wurinsa sannan ga wannan addu'a wadda ake yi a cikinta ta neman shirya da nisanta daga bata haka dai shi ibn albar annumari ya tafi akan cewa ta wannan fuskar ne ake nufin fatiha ta fi waɗannan surori ta fi duwata sura da ke cikin alkur'ani haka ta fi duwata sura da ke cikin taura ko injila to bayan manzo Allah ya fara kuma sannan ya ce wa hiya sab'ul matani ita ce bakwai din nan wanda ake maimaitawa kullum wal ƙura'anul aziz allabi uɗitu sannan kuma ita wannan sura ita ce nan mai girma allabi uɗitu wanda aka babu wanda aka bani jiman da Allah sallallahu Alaihi wasallam me yake nufi yana nufin ita ce can farko da ya ce eh, su ba sura kamar ta taura da injila da alkur'ani sannan ya ce ita ce sab'al matsani ita ce sab'ul matsani bakwai wanda ake yawan maimaitawa sannan kuma ya ce wal aziz alabi uti da haka wannan yana nuna cewa ita wannan sura to duk cikin alkur'ani babu sura ta, haka duk cikin attaura babu sura kamar suratul fatiha nan a cikin alkur'ani ma babu wata sura kamar ita wannan sura mun gane wal qur'anul azim na qur'an ake nufi ta bada, an faɗi fata a can baya sai kuma Allah ya ce an bani ita wal qur'an da kuma qur'ani mai girma wanda shi ma Allah ta'ala ya ba banzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi wa alaikum salam aka saukar so biyu eh. a ah, fahimta ce ta malamai amma ne wa mata wajen tausiri ta ba wannan ba zai sa a ce ba ne neman ne ba ko a ce kara amma dai abinda mafi yawan malaman tafsiri suka fassara sab'an matsani almatsani abinda ake yawan maimaitawa shi ne annaba da misali da cewa mafi karanci mutum zai maimaita ta sau goma sha bakwai a rana in bai yi wata tsalla ta nafila ba in kuwa ya sallolin nafila kaga tana iya wuce goma sha bakwai Allah samu da su kala wa ni an malikin an abi nu'aymin wahab ibn kaisan annahu سمع جابر ابن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن ولم يصلي إلا وراء الإيمان malik ya karɓo daga abu nu'aymin shine wahab ibn kaisar annahu sami'a jabir ibn abdullah yaqul yace ya jiyo jabiru dan abdullahi babban sahabin nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuli yana cewa man salla raka'atar duk wanda ya sallaci raka'a lam tsara fiha haɗi umar ya zamanto bai karanta fatiha a wannan raka'ar ba falam yusalli to wannan bai yi salla ba ba ala sallar shi ba ke ba mun gane sallah ce za ka yi sallar magrib raka nawa ce to sai ka karanta fatiha da sura a raka ta tafarku raka ta biyu karanta fatiha da sura a raka ta uku sai ya karanta sura ba karanta fatiha ba sallah ta yi? Hmm? na? da ce? Eh. in tana nan a ah, wannan da haka kawai sallar ba wai iya ba wai mantuwa ba ce ba kaga sallah ba ce ba saboda bai karanta fatiha ba to shine jabir yake cewa man sallara raka'atan wanda ya sallaci raka'a lam yaqra fiha bi ummul qur'an bai karanta ummul qur'an a ciki ba falam yusalli bai yi sallah ba illa wara a imamin sai dai in bayan liman ya ce liman ya dauke masa idan kana bayan liman sai ba karanta fatiha ba sallar ka ta yi amma idan da kai ɗaya kake sallah wajibi ne sai ka karanta fatiha a kowace raka a cikin sallah a kowace raka mun fahimta amma shi abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisinsa shala salata liman lam a al-fatihatul kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha a cikin sallar ba to sai malamai suka yi hadisin fahimta mabambanta juna kaga da yace babu sallah ga wanda bai karanta fatiha a cikin sallah ba wanda ya karanta fatiha zai sallah mai raka a kudu sai ya karanta fatiha sau daya ya karanta fatiha a wannan sallar ko bai karanta ba sallar shi ta yi a me yasa ba ce ba a yi wa hadisun bai ce fi kulle raka'atin ba na a kai ta fahimta haka yi wani yana ya shi ba a kai fahimta la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba a cikin sallar shi mutum zai sallah mai raka'a sai karanta fatiha a raka'a daya ya karanta fatiha ko bai karanta ba sallar shi ta yi ko bace ba na me yasa bace ba a'a ina ka samu wannan eh na'am saboda wanne na jabir na'am hadisi na kawo maka ba magana jabir ba shi wanda ya magana jabir jabir ka ce ya ce ki ko manzo Allah na ce ya ce yawa shi za ka yi fahimci jabir amma fahimta shi ce mafi kyawun fahimta akwai waɗansu malami wanda suka fahimci cewa manzo Allah yana nufin in an karanta fatiha ko da so ɗaya ne a cikin rakawoyi ta domin haka yace mun fahimta duk da dai magana shaziyar magana ce suna da rauni kwarai da gaske amma dai a rubutu a ilmance za ka iya ta a cikin jikin malamai waɗin sun kawo ta na bayan zahiriya wani abinda hadisi yake nufi a kowace raka. me ya sanya malamai suka ce suka fahimci a kowace a ce ba a taɓa ruwa cewa ba manzan Allah ya yi sallah ya yi fata a wace raka'a mun gane ba ta ware shi to kayan da haka hadisi yake nufin kila da an samu wata rana ya tallace fatiha a wata raka ba mu Allah da taɓa yin haka ba so abinda Jabir ibn Abdullah yake cewa anan shine duk wanda ya salla sai ya zamanto bai karanta fatiha ko da a raka ɗaya ne a cikin sallolin nan ba a cikin rakawoyin sallan nan ba sallar shi ba ta ba amma idan bayan liman yake wajibcin karatun fatiha ya fada a kansa a matsayinsa na mamu da mutum zai zo ya kabbara sallah yana bayan liman ya shiru da bakinsa bai karanta komai ba tun daga farkon sallah har ƙarshe sallar shi ta yi Sallah shi ta yi na alaikun sa ko da lima a ƙarshe ko da lima a ƙarshe yake domin idan mutum ba mu ya zo masu buki yana zuwa sai suke an yi ruku da ya kace in ya samu ruku ya samu raka annan ko zai samu ba amma ya karanta fata ba ya karanta mai shi kenan gani ba ya karanta mai shi babu kira'ati khalfal imami fi ma la yujharu fihi bil kira'a imam malik ya ce wannan babi zai karantar da mu karatu a bayan liman amma a gurbin da liman yake karatu ba a bayyana ba mun fahimta babin karatun mamu a bayan liman amma fi ma layu jiharu fi bil kira. a wurin da liman din ba bayyana karatu yake ba kenan wurin da yake karatu a asirci abinda ya malik yake nufi wannan babin zai karantar da mu cewa mutum zai yi karatu a bayan liman amma wurin da liman a asirce yake karatu a bayyana afuwan ai a asirce afuwan a asirce Kenan idan liman yana bayyana karatu mamu ba zai yi karatu ba mun gane to sai ce haddasani yahya al-maliki Ani al-ala ibnu abdurrahman ibnu yaqub annahu sami'a abu sa'ibi maula hisham ibnu zuha ibnu zu ibnu zura yaqulu sami'tu aba hurayra ta yaqulu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Yaqulu, man salla salatan lam yaqra fiha bi ummi alqur'ani fa hiya kidajun hiya kidajun hiya kidajun ghayru tamamin qala fa qultu ya aba hurairata inni ahyanan akunu wara al-imami qala fa gamaza zira'i sun qala iqra biha fi nafsika ya farisi فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد alhamdulillahi rabbil alamin ya ƙulullahu tabaraka wa ta'ala hamidani abdi wa ya ƙulul abdu arrahman arrahmanu rahim ya ƙulullahu asna alayya abdi wa ya ƙulul abdu maliki yau middin ya ƙulullahu majjadani abdi ya Abdu al'abdu iyaka na abudu wa iyaka na sta'in fahabihi al'aya baini wa baina abdi wale abdi masu ala. ya ƙulu al'abdu ihdina siratul mustafi siratul lazina al'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin fa ha'ula'i li abdi wale abdi masu ala. imam malik ibn anas rahimahullahu ta'ala ya karbo wannan hadisin daga ala'u ibn abdurrahman ibn yaquf shi kuma ya jiwo abu sa'id maula hisham ibn zuhura yana cewa na ji sayidina abu huraira ya kuli yana cewa samici rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kuli na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man salla salatan lam yaqra fiha bi ummil qur'an fa hiya qidajun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya salla bai karanta fatiha a cikin wannan salla ba to fa hiya qidajun sallan nan ta zama yankakkiya hiya qidajun hiya qidajun ta zama mai tawaya ta zama mai tawaya ta zama mai tawaya gairu tamamin ba cikakka ba ce ba cikakka ba ce ba mun fahimta ba cikakka ba ce ba kaga nan ne malamai suke cewa wa kuwa hujjatun kawiyya ala wujubi qira'atiha fi kulli salati wannan hadisin da manzo Allah ya ce sallah bata cika ban ba karanta Fatiha ba hujja ce a fili cewa duk wanda bai karanta Fatiha a sallah ba sallar shi bace ba lakinnahu mahmulun inda Malik wa man wafaqahu ala al-imami wal fadli liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa idza qara'a fa ansitu sai dai shi imam malik da wanda suka yi muwafaka da shi sun tafi akan cewa wannan ya shafi liman ne da mai sallah shi daya amma mamu ba lalle da sai ya karanta fatiha ba mun gane waza ama mallam yujib qira'atuha fi salati anna qawluhu kidajun yadullu ala jawaziha lianna salatu naqisa ja'izatun waɗansu malamai su kuma sai suka fahimci ma da manzan Allah ya ce fahiyar kidajin kidajin dinnan nan ba cikakka ba ce ba abinda ya zama tauyayye ba cikakke ba ya yi ko bai yi ba ya yi sai ya samu tawaya Su suka ce wannan yana nama, makaratun fatiha ba waji ba ne <laughs> ba mun gane amma wannan maganar tana da rauni Allah sai waje to manzo Allah ce wannan sallah ya ce ya ce ba cikakka bace ba qala fa qultu ya aba huraira to shi wanda ya roto hadisin daga abu huraira ya ce sai nace ya aba huraira inni ahyanan akunu wara al-imam to ni fa wata rana ina kasancewa a bayan liman qala fa ga magazira'i sai abu huraira ya zungure ya zunguran a tsinsi a nan ya suna nan zira'i ya suna wannan abu tsinsi a hannun ake ce mai kome ya dan zungure shi haka ana hannun shi da ya zungurai sai yake ce mashi abu hafi na nafsika ya farisi ka karanta ta a cikin zuciyarka ya kai mutunan farisa wannan ya nuna wanda ya karbo hadisin nan daga abu huraira shine abu sa'ib maula hisham ibn zura mutunan farisa ne yasa ya ce ya farisu ya kai mutunan farisa ya ce ka karanta a asirce ya kai farisu ya kai mutunan farisa tunan cewa a karanta kenan a karanta lokacin da liman yake karatu a asarci ake mun fahimta to a wannan lokacin kai ma ka karanta abu hure da yake ce mashi albashi ɗaya daga cikin wanda suka yi muwadda ɗashen ya ce ai bi harikin lisan bilkalami wa illam yasma nafsa rawahu sunun عن ابن al-qasim shi ya zai yi karatun shi ne ce zai yi karatun shi ma mu kenan liman yana yi shi ma yana yi to zai karatu yana motsa harshe ba kawai shiru zai bugun da bakinsa yana karatu zai karatu yana motsa harshensa ko da bejin karatun shi shi ne sirrin mun gane wallon ya suwa na so ko da shi bai jin kansa waɗansu malamai suka ce wa walau asma a nafsahu ya tsiran kana a habbu ilayya na ma zai ɗan jiyar da kan shi kaɗan suka ce ya fi soyuwa a wurinsu su da haka zai karatun ne a lokacin da neman yake karatun fatiha amma a asirci zai lokacin da liman kuma yake karatu a asirci sai abu da ya ce mashi kai karatu ya ce domin fa'in ni saminci rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ku na ji manzan allah yana cewa ƙalin lahu tabaraka ala allah mai girma da ɗaukaka ya ce allah mai girma da ɗaukaka ya ce in jiwa in ji manzan allah kina hadisin ya zaune amma can farko ke magana Eh? to yanzu kuma ya koma na ya za ka kira kenan na a kuma a cikin hadisi guda da bauyi kuma kudisi wanne za a ɗauka ciki wanne za a ci na ce ya na? to ai maganar baya shi abu hurera da ya ce mana ne sami itu wa ya ce rasulallah sallallahu alaihi wasallam na ji manzan Allah kuma mu ce kudi su ne na? a can sai da ya magana ko man salla salatan lam yaqra fiha bi ummil qur'ani fa hiya kidajun hiya kidajun hiya kidajun magana ba ce wannan na to ya za kuma kowa kulisi hmm. eh to ya za mu kira hadisi shi gaba da shi kulisi za mu ce mai da ba hadisi ne wada amma kulisi za a ce mai ko ko ko annabawi to ita wacce magana ta annabi ta baya za a yi ta eh? to rawa ta bugari rawa ta a ah, ka raba ka ce daga rai yawa shi da wanda nike ne na can baya kuwa yawa aka walar hadisi daya zai iya zama kudisi ya zama nabawi mun fahimta kamar wannan hadisi yadda ya zo haka farko maganan manzan Allah to shi ma manzan Allah yanzu kuma sai ya jawo maganar Allah sai ya ce in ji Allah ya ce Allah yana cewa mun gane ya ce ƙalar lawa tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka ya ce sala na raba sallah baini wa baina abdi tsakanina da bawana binisfaini da kaso gida biyu fa nisfu hali wa nisfu hali abdi wali abdi ma sa'ala rabi na wani, rabin kuma na bawa na wani mu bawa na zan shi abin da ya tambayan a cikin rabinsa nan da ya ce kasamtu sala to malamai suka ce as-salatu nan ai al-fatiha ake nishi mun gane summiyat salatun li annaha la tasihu illa biha an kira as-salatu an kira an kira sallah da mai fatiha an kira as-salatu sallah da fatiha domin sallar ba ta yi sai da fatiha kamar yadda manzala ce alhajju arafa mun gane ɗaya kenan aure annaha fi ma'anar du'a ko kuma mu ce ai as-salatu dama addu'a yake nufi to sallah ma addu'a ce haka ibn albar annumar ya fada wa jama'atul min ulama da kuma da yawa daga cikin malamai wa qala al-munziri ay qira'atuha karatun ce nan da aka ce asalatu, ana nufin karatun fatiha da karatun fatiha da to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace allah subhanahu wata alaƙa ya ce ya raba fatiha gida biyu rabi na allah rabi na bawansa to wanne ne rabin farko din abinda ake nufi shine tahmidullah wa tamjid wa Sana'a alayhi wa tafwid ilayhi wannan yabo da ake fara shi ne kasan Allah amma kaso na biyun kuma shine su'al wata tadarru'in wa wannan addu'a da mutum zai a ƙarshe ta ce ta abu gari to za mu ci ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce yanzu kuma ya dawo ya dawo da ku ikra'u ka karanta ya ƙulil abdu bawa zai ce lokacin da yake karatun fatiha alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ya kulu Allah tabaraka ala hamida ni abd idan bawa ya ce haka sai Allah ya ce masa bawa na ya yabe bawa na ya gode ma mun fahimta shi yasa ake ce mata almunajati wani lokaci ta suratul fatiha din saboda in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai mai doma da fulani in ka ce arrahmanir rahim zai mai doma ka da fulani in ka ce maliki yawmiddin zai mai doma da fulani to ka haka munajati kenan shi yasa can mai ahlar yake cewa almusalli munaji rabbuh mai sallah yana ganawa da ubangijinsa ne wannan wannan in ya ce alhamdulillahi rabbil alamin zai mai doma sa sai ya ce waya ƙunin abdi bawa zai ce arrahmanin rahim ya ƙulun lahu sai ya ba Allah ya ce asna alayya abdi bawa na ya yabe ya ƙulun abdi bawa zai ce maliki yau middin mamallakin ranar sakamako ya ƙulun la sai Allah ya ce majjadani abdi bawa na ya girma ba ne ya girma ba ne kenan cikin cewa mamallakin ranar alkiyama akwai girmamawa ga Allah ya da abu sai ba ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'in kai kadai nike bauta mawa kuma kai kadai ne nike neman taimakonka ƙunga wancan kasan nawaye na allah ne alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin na allah ne to idan bawa ya ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in sai Allah ya ce fa hazihil aya ita wannan ayar baini wa baina abdi tsakanina da bawa da ni me na bawa a ciki da ya ce mi me na Allah a ciki da bawa ce iyaka na abu kai kade muke bauta bawa wa iyaka nasta'in kuma kai kade muke neman taimakonka kagan ka bauta ma Allah to shi kuma Allah zai taimake ka ka taimaka ma Allah shi kuma Allah shi ke taimako shi yasa aka ce ba a neman taimakon kowa sai na Allah mun gane to sai ce mi wali abdi sai ce fa hadhihi al-aya baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala to wannan na da bawa na ne abinda zai biyo gaba kuma na tambayar da bawa zai yi na bashi ya kula abdu sai ba ya ce ihina siratal mustaqim siratal lazina namta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin fa haula ila abdi wa abdi ma sa'ala ya Allah ka shirar da mu tafarki mai kake tafarkin waɗanda kai wa ni'ima ba tafarkin wanda kake fushi da su ba ba tafarkin batattu ba mafi yawan malaman tafsiri sun tafi cewa al-maghdubi alaihim wa humul yahud sune yahudawa waladdallin kuma sune nasara duk ba tafarkin su ba to sai ce fa haula to kaga waɗannan li'abdi na bawa ne wa li'abdi ma sa'ala bawa na kuma yana da abin da ya tambaya to kaga wannan mun gane to wannan kenan amma idan aka zo sallah azhar aka yi liman iqama ya ce Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar anan tunda liman a asirce yake karatu to za ka karatu za ka karanta fatiha tunda raka a farko ana karanta har da sura in liman ya gama fatiha karanta sura in ka gama sura kan liman bai duka ba ma kana ya ja wata surai amma da zarar liman ya duka ko da ba gama fatiha ba za ka bi shi haka za a yi raka a ta daya da raka a ta biyu idan aka zo raka a ta uku tun da fatiha kadai ake karantawa za ka yi fatiha a raka a ta hudu ma ka yi fatiha mun fahimta idan aka zo sallar magarfi rakawoyi biyu a bayyana mai yake karatu ba za ka yi karatu ba sai a ta hukun za ka yi karatu ya kamo sallar isha'i biyun farko ba za ka yi karatu ba sai biyun ƙarshe to idan ba ka yi a biyun ƙarshen ba sallar ta kuma ta yi mun gane to wannan shi ne abinda ya zo game da ita fata kuma shi ne abinda shi imam malik ibn anasin rahimullahu ta'ala ya tafi a kansa akwai wasu malamai wanda su a fahimtar su suna ganin tunda manzon Allah ya ce dole sai an karanta fatiha suna ganin wannan umarnin na manzon Allah ya hau kan liman ya hau kan ladan ya hau kan liman ya hau kan mamu to amma abin tambayar shi ne a ina ne shi ba mu zai karanta fatiha a lokacin da liman yake karatunsa liman yana karatu shi ma yana karatu to wannan ya sanya sai suke zabari su kansu wanda suka ce haka akwai wasu malamai wanda suka ce idan liman ya karanta fata in yana karatu a bayyane dun ya karanta fata ya je wala dalil mamu suka ce amin to kamin ya shiga sura sai ya jinkiri sai ya shiru wannan shirin da zai yi mamun sawai sai sauri su karanta fata kun gane idan suka gama karatun fata sai ya shiga sura kun gane abinda suke nufi a ah, na a ga za a ce abu yare in suka ce za a bayar to <laughs> a tafi za to amma wannan magana bai da na ce tana da rauni kwarai da gaske ta saba ma abin da ya zo zahiri a hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don waɗannan ayyuka da imam da ya kawa na magabata mun ga wannan ukun na ƙarshe duka bi aini. ya kawo mana aikin wa ah, urwa ɗan zubairu sannan ya kawo mana aikin wa alkasim ibn muhammad sannan ya kawo aikin nafi ibn jubair ibn mutim duka uku nan manyan tabi'ai to sannan ma kuma haka manzan allah ya faɗa a hadisi haka manzan allah ya faɗa a hadisi cewa idan liman yana karatu a bayyana mamu ba zai karatu ba ya saurare shi amma idan liman yana karatu a asirce mamu ya samu ya karatu to wannan shine abin da ake yi a abin ga kamar da za mu gani idan allah kai musati mai zuwa babi na gaba imam malik zai kawo mana bayanin cewa idan liman yana karatu a bayyane to mamu ya samu idan liman yana karatu a bayyane to shi mamu ba zai karatu ba insha Allah a kira sallah wa alaikum salam a tsirce na'am eh na'am zai karanta na'am shi wanda ya sabu shi wanda ta zo mashi daidai ita zai karanta wanda ya gare wanda ya zai karanta ita zai karanta sai dai idan liman ya duka kamin ya gaba to ba zai ci sai ya je karshe ba sai ya yanki sai ya duka ya bi liman saboda yadda ma ilil imama liyutamma bihi an san an ana saka liman ne da aiko yi da shi a bayan a ba ce ga surar da mutum zai karanta ba duk abin da Allah ya hore masa mata tsara shi ne abin da zai karanta abin da Allah ya hore masa na sura shi zai karanta kawai dai abin da zai sani shi ne da zarar liman ya duka ko ya gama ko bai gama ba to zai zanke ya bi liman mun gane in kuma ya karanta fata ya karanta sura din har ya gama sura shi liman bai duka ba ya samu ya ƙara dauko wata sura in kuma ya shiru ya tsaya nan shi nan duk da shi tare Allah ya samu dace a kira sallah uwanmu musulmai na ƙasar libya a ranar juma'a mun yi addu'a ga mutanen morocco wanda a lokacin muka ce an yi girgizar ƙasa. wadda wannan girgizar ƙasa ta halakar da mutane da yawa mutane da yawa sun mutu da yawa kuma sun ji raunuka to ba a daɗe da wannan girgizar ƙasa ba kuma sai aka samu wata ilin ambariyar ruwa wadda an daɗe ba a ga ba a wani gari ko a wani yanki na gabacin kasar libya wannan gari kusan gaba ɗayansa an ce ruwa ya tafi da shi wannan ya sanya mutane da yawa allah ya karɓi rayukansu a wannan ambaliyar ruwa da aka yi e, zuwa yanzu ana maganar mutum dubu goma sha daya wanda suka mutu har yanzu ana neman waɗansu ba a san inda allah ya da su ba shin suna nan gini ya danne su ko ko ruwa ya ja ya tafi da su waɗansu kuma da yawa sun ji raunuka asarar dukiya wannan ba a magana to irin wannan iftilai idan ya fada ma mutane ko shakka babu waɗannan mutane duk inda masu rauni suke sun kai kuma suna da haƙi akan yan uwansu musulmai su ta kama musu da addu'a waɗanda ba ke da ikon miƙa abin taimako su miƙa to alhamdulillahi ƙasashe da dama na musulunci suna ta kawo gudunmuwa ƙasar saudiya ƙasar kuwait da sauran ƙasashe da yawa ana ta ƙoƙarin shigowa da kayan taimako na abinci da na wurin kwanciya da magunguna hatta ruwan sha wannan kuma abin da zai ƙara nuna maka abin ya yi muni hatta irin ledan nan wanda ake saka gawa in ta daɗe ita kanta sai da ta ƙare sai da ake kawo taimakonta daga waɗansu kasashe na wasu da haka muna roƙon allah wata wata'ala ya jikan waɗannan waɗanda suka rasu musulmansu allah ya jikansu allah ya karɓe su a matsayin shahidai dukkaninsu mutuwa ce ta shahada wanda allah ya faɗa a hadisinsa cewa duk wanda gini ya faɗo ya danne to wanda mutuwar takan zama mutuwa ta shahada haka wanda ruwa ya cinye to shi ma yakan zama shahada gare sa addu'a da muke shi ne Allah ta'ala ya tabbatar da hakan ga waɗannan bayi musulmai wanda Allah ta'ala ya sa suka mutu sanadiyar wannan girgizar ƙasa da kuma wannan ambaliya sannan abubuwan da ake jin tsoron za su iya biyuwa baya domin galibi in an da aka sami irin wannan mummunan yanayi to kuma ana ƙara abin to akan samu ɓallewa ko ɓarkewar cututtuka kuma musamman cututtuka masu saurin yaduwa irin su kwalara da makamantansu saboda warin da mutanen da ba a iya daukowa ba suke wanda suka mutu da kuma lala gurɓacewar ruwa sau da yadda ba ka tunanin za ka iya samun gawa kana iya ganin gawa a wurin sai ya zama toron ya gurbace wa mutane ba wani ruwa wanda za su iya ɗauka su amfani shi sai shi su ɗauka su amfani sai ga an samu barkewar cututtuka to ana jin wannan tsoron yanzu haka muna rukun Allah ta'ala ya tsare kuma ya kare kuma Allah ta'ala ya kare mai maimaituwar irin wannan yanayi a nan gaba a dukkan kasashe na musulmai Allah kuma mai iko ne akan haka addu'a ta biyu addu'a ce ta neman zaman lafiya musamman a wani yanki na jihar mu da jihar zamfara da jihar kebbi da jihar sokoto da jihar niger da wani bangare na jihar kaduna inda dai nan waɗannan ayyuka na 'yan ta'adda suka fi kamari mai ta'addu'a allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitintunu da wannan musiba amma abin ko shaka babu yana ta ƙara ɗaukar wani yanayi mai ta da hankali da kuma ban tsoro akwai waɗansu hotuna da suka dinga yawa a social media har da ma bidiyo na wani zama na sulhu da ake ikirari a cikin wannan bidiyo din da kuma waɗannan hotuna cewa an yi tsakanin mutanen waɗansu ƙauyuka a cikin ƙaramar hukumar fuskari da ɓarayin daji wanda a cikin wannan bidiyon an ga waɗannan ɓarayi bisa baburansu da uniform na sojoji waɗansu waɗansu kuma da kayansu na gida ɗauke da manyan bindigoji haka suka zo suka zauna da wakilan mutanen waɗannan ƙauyuka aka cimma yarjejeniya ta sulhu tsakaninsu da barayin daji abinda mutanen ƙauyen za su yi wanda barayin dajin ba za su matsa su masu ba da kuma su abinda za a yi musu barayin daji to irin wannan abin sai ya baka mamaki kuma ya baka tausayi ya tada maka ba hankali a mutanen nan an ce 'yan ta'addani kuma ta'addancin suke yi to amma a ce har suna da karfin halin da za su shigo cikin garuruwan mutane a zo a zauna da su ana tattaunawa da su amma kuma da a ce a hakan jami'an tsaro ba su iya sanin za a yi haka ba wale su ɗauki wani mataki na kama waɗansu daga cikinsu sannan su mutanen da suka yi wannan sulhun ba za mu taɓa ganin laifinsu ba domin sarasa rasa yadda za su yi abin yana nuna kamar ya fi ƙarfin hukuma to kaga ba za a zauna a ta sace su ba a ta kashe su dole za su nema a kansu mafita mafitar su shi ne suna kallon su nemi sulhu da waɗannan mutane to wannan dai muna ƙara jan hankali ga hukumomi musamman hukumomi na tsaro a ƙasar nan wannan fitinar idan ba tashi tsaye aka murƙushe ta ba to za ta daɗe tana yi ma al'umma mu tana lalata mana tattalin arziki tana kashe mutanenmu tana lalata garuruwanmu da ƙauyukanmu domin yanzu an fi shekara takwas ana wannan ta'addanci kullum cewa ake za a gyara kullum cewa ake za a shawo maganin abu amma abin kullum karuwa yake kullum ƙara muni yake kullum kashe bayan allah ake kullum satar bayan allah ake kullum bayan allah ƙoƙarin haɗa kuɗi suke suna kai wa mutanen nan mutane sun koma kamar bayi a dauke su a kai su gonakin barayi su yi noma su yi masu duk aikin da ya kamata su yi ba na gode ba biya su zo su kwashe yaran mutane su ga daji da su su yi abin da za su yi da su kuma su maido su kuma duk a kasar da akwai shugabanni akwai jami'an tsaro to wannan wata manuniya ce ya zama wajibi hukumomi su tashi tsaye su yi abin da ya kamata mu kuma za mu ci gaba da kama musu da addu'o'i shi ne da za mu iya yi muna kare yin addu'a ga tsarin da gwamnatin jihar katsina ta fito da shi na ba waɗansu matasa horo na musamman da kuma sama musu makamai wanda za a tura waɗannan wurare inda ake wannan ta'addanci musamman ƙananan hukumomi guda takwas inda na abin ya fi ƙamari to ana na ana musu horo ana musu trenin to muna ma wannan shiri addu'a ko muna fatan Allah ta'ala ya sa ya haifi ɗa mai ido muna roƙon Allah ta'ala ya sa a ce gare da aka muna roƙon Allah ta'ala ya taimaki waɗannan matasa wanda za su yi wannan aiki ya ba su ƙwarin gwiwa da juriyar fuskantar abin da za su fuskanta yace kuma gwamnati Allah ta'ala ya ƙara kama musu ya ƙara musu dabaru wanda za su bi don ganin cewa an kawo ƙarshen wannan fitina mu kuma mu ci gaba da addu'a da roƙon Allah subhanahu wata'ala bi addu'a kan Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan fitintunu ya yi mana ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba don halayenmu ba sai don tausansa da kuma rahamarsa addu'a ta gaba a halin da muke ciki shi ba za mu gushe mana addu'a ba hali ne mai tada hankali kwarai da gaske mutane suna mutuwa saboda yunwa mutane ya kai ga suna kasa biya makansu bukatunsu mutum zai kwanta ciwo bai iya sayan magani bai da kudin magani sai an fito an nemi gudunmuwa sai an fito an yi an nemi taimako irin wannan dawa yana faruwa sannan ga halin da ake ciki na rashin kudi mutane da yawa sukan tashi ba su da abincin da za su ci har ya kai ga saboda yunwa wani ya faɗi ya mutu saboda ya ka samun abincin da zai ci to wannan yanayi ne mai tada hankali kwarai da gaske yanayi ne mai ban tsoro yanayi ne ba wata al'umma da za ta yi fatan ta samu kanta a cikin irin wannan yanayi da haka mai ta addu'a shi ba mai ta roƙon Allah subhanahu wata'ala ya fitar da mu daga wannan hali da muke ciki ya yalwata mana kuma ya azarta mana ya azarta ma kowa ya samu abin da zai biya bukatunsa na yau da gobe wanda zai ci gaba da gudanar da rayuwarsa a kai muna roƙon allah ta'ala allah shi ne mai azurtawa allah shi ne mai yalwatawa allah ka azurta wannan al'umma ka yalwata wannan al'umma ya allah allah ka cire mana yunwa allah ka cire mana yunwa da fari a cikinmu allah ka cire mana yunwa da fari a cikinmu allah kai mai iko ne akan haka Allah ka yaye mana wannan hali da muke ciki na kunci da takura Allah ka yaye mana wannan damuwa ta mu Allah ka yalwata maka kuma azarta mu Allah kai ne mai yi Allah kai mana haka ba dan halayen mu ba sai don tausanka da kuma rahamarka sannan a ƙarshe masu bukatu a cikinmu Allah ka san mu ka san bukatun kowa marasa lafiyar mu farko Allah ka ba su lafiya masu lafiyar allah ka ƙara musu lafiya wanda suka rasu a cikinmu iyaye da kakanni da malamai da malaman malamai allah ka ji kansu allah ka yi musu gafara mu kuma allah ka ba mu ikon cikawa da imani in lokacin mu ya duk mai wata bukata a cikinmu muna roƙon allah ta'ala ka biya masa sa na alkhairi bukatunmu wanda babu alkhairi allah ka canza mana da abin da zai zama alkhairi kuma ka biya mana akwai bayan allah da suka ce ya su a cikin addu'a allah ka san waɗannan bayi naka ka san bukatun kowane bawa daga cikin bayin nan allah muna roƙonka ka biya musu bukatunsu na alkhairi ya allah allah ka biya musu bukatunsu ya allah mu ma allah ka biya mana bukatunmu gabaci da magana ta ƙarshe shi ne a kan malamai wanda aka ɗauka wanda gwamnatin jihar katsina ta dauka malaman esfawa da malaman part-time da sauransu ne wanda aka juyar da su suka koma malamai ma'aikata na dindindin a wannan ko shakka babu abin ayaba ne domin a ce a lokaci guda gwamnatin jiha ba gwamnatin tarayya ba ta ba mutum ɗaiɗe mutum dubu bakwai hadda wani abu aiki a lokaci guda wannan ba ƙaramin ƙoƙari ba ne ba muna jinjina musu a kan wannan kuma muna musu fatan alkhairi sana abu na biyu wanda ya sa abin ya ƙayatar da mutane mutane suke fatan alkhairi da sa alkhairi shine tsarin da aka fi wajen ɗauka ba irin wannan abin na cuwa-cuwa ko wani shugaba daga ɗaki ya turo lis na mutum ɗari ko a zo ana rabon ofa a ce abawa na kaza abawa na kaza abawa na kaza waɗannan dai wanda suke esfawa ɗin su ne dai kuma aka ɗauka aka kai sunayensu kuma su aka yi majaraba kuma su ne aka ce sun ci har yanzu dai mu ji labarin wani ya kutsa ya saka mutane ba kuma abinda ba ke ce mana an tabbatar cewa in za a raba ofa ɗin duk wanda za a ba to wannan ko shakawa kamar da na faɗa abin a yaba ne muna jinjina ma gwamnatin jiha musamman shi mai girma gwamna wanda ya tsaye ya ga akan a sai an yi haka din allah ya musu jagoranci allah ya saka da alkhairi haka shi kansa kwamitin da ya aikin shi kansa kwamitin da ya aikin a ƙarƙashin da ta sabiru to su kansu gaskiya sun cancanci ayaba musu muna musu godiya allah ta'ala ya saka da alkhairi allah ya biya musu bukatun suwa sannan muna kira ga su waɗanda aka ba wa faɗin nan su kuma su gode ma Allah ta'ala wani musamman yan fata ɗin na ministry wallah wani ya fi shekara goma yana wannan abu za a zo a ɗauka shi bai samu ba a zo a sake ɗauka bai samu ba tun sai gashi Allah ta'ala ya kawo mashi kaga sun gode ma Allah waɗanda suka samu wannan dama sannan kuma su rike amanar aiki in an yi postal su rike amanar aikin sukan kuma ka samu ofa kuma ka zo kana ha'inci a aiki wannan sai ya nuna cewa ba gode ma Allah ba da haka su gode ma Allah sannan kuma su yi abin da ya kamata kuma muna taya su murna muna musu addu'a muna musu fatan alkhairi Allah ya sa su fara lafiya kuma su gama lafiya waɗanda ban samu ba su kuma muna masa addu'a su ma Allah ta'ala ya sa kawo rabon su ma Allah ya kawo rabon su sannan wannan kenan kira na biyu da za mu yi ga mai girma gwamnan jihar Katsina shine halin da asibitocin mu suke ciki akwai karancin likitoci akwai karancin malaman jiya wannan shi ne halin da asibitoci suke ba bambanci tsakanin waɗanda suke a birane da wanda suke a karkara sannan muna da irin ma'aikatan nan wanda su ba da yawa ba samu shiga cikin aikin nan ba muna kira ga mai girma gwamna a waiwayo ma'aikatar kiwon lafiya a taimaka wa talakawan jihar katsina a samar da likitoci da malaman aikin asibiti wanda za su gaba da kulawa da marasa lafiya wanda suke zuwa asibiti yana da kyau mai girma gwamna ya sani yanzu akwai asibitoci a jihar kaduna inda za ka je ka ga likitocin ba ma wai a jihar kaduna ba abinda ba bincike yana duka likitocin da ke jihar kaduna gaba ɗayansu abis kai dubu ɗaya ba likitocin duka amma mutane nawa ne a jihar katsina to muna fatan za a waiwayo nan ma a yi abin da ya dace irin wanda aka yi a ma'aikatar ilimi allah ta'ala ya ba ku ikon yi ya ba ku ikon sauki wannan amana da kuka ɗauka kuma allah ya ɗora muku allah ya sa ku gama lafiya kuma allah ta'ala ya ƙara yalwatawa talakawa su ƙara samun sauki